Огніда спалахнула. Досить того. крикнула суворо. Твоя правда, Свена, не дам тобі ще рішення, бо Володимира нема в Києві, а не знати, що буде до того часу. Чого ж ти ще надієшся? глузував Свен далі. Не бий батогом коня, на якому маєш їхати у бій. Ти не все знаєш. Володимир змінився. Нема в нього давньої грубості, він менше думає про походи, більше про лад держави, рідню, дітей. Вичерпалася, значить, сила, зауважив Свен. Він не наш. Видко небагато її в нього і було раніше. Помиляєшся, тільки льок і велетень вогню знає, скільки сили у цьому мужеві. Але є в нього те, чого не буває у наших, є багато ніжності, доброти, прикмет яких мені й назвати годі на нашій мові, його бажання затести у пам'яті всіх криваву минувшину, коли збирав спадщину свого батька. Два тільки спомини мучають його Ярополк і Рогволод. Ах, Добриня казав правду. Не знаю я, що казав Добриня, але пригадую, що князь говорив мені останнього вечора про те, як він любов'ю до мене хотів затерти кривавий спомин Полоцька, як щиро простягав руку до згоди братові, і як ти, Свене, вискочив з поза завіси шатра з другим і ще гриднім, і як кров'ю залита надвоє розрубана голова брата впала додолу. А коли князь накинувся на тебе, то ти засміявся і сказав ти, самодержець усієї Русі, месник брата Олега із поневіреною честі своєї матері. А тоді він назвав це вбивством. А на це ти. Ах, не знаю вже, що ти відповів. Я відповів йому на те, що злочином є тільки такий неправий вчинок, про який знають люди. Одним ударом меча я вислав свого спільника за Ярополком і передав меч Володимирові, щоб убив і мене, та я був певний, що він цього не зробить. Ми переодягли Ярополка зброю, вклали в задубілу руку кривавий меч і розголосили, що його вбив мій товариш з помсти, а я покарав його за злочин. А тепер криваве марево не дає йому жити. Саме тому обсипав він тебе багатствами, але дав би, здається, й половину своїх волостей, якби ти щез йому з очей. Ага, значить, його пусті приводи важніші йому від моєї помсти. Ну, з богами, Рогнідо, між нами за союз, чи ти бажаєш його, чи ні. Тебе кличе закон крові, мене честь. Тепер і я бачу, що князь очарував не тільки мене колись, а й тебе тепер. А проте він мусить упасти. За тебе і за слави, внуку Рогволода, прошептала нечутно Рогніда, клякаючи біля усявої дитинки. Хрести. Джерело холодної води било зі скелі серед уламків граніту та буйної порослі. Кам'яна гряда тяглася, скільки око сягне від сходу до заходу, і дедалі опадала пороговиною до Дніпра, що шумом проривався через запору. На кам'яних звалах розцвітали лісові квітки, росли борізки, терен, саклак, вишні й ліщина. Над самим джерелом була печера, а невеличкий баштан указував на те, що тут живуть люди. Та довкола не видно було і сліду людських осель, ні диму на овиді, ні блеєння овець. З наддіброви дикі голуби раз у раз спадали стадом на скелю. Із лісної глуші долинав порою голос зозулі та стукіт дятлів. Серед кущів дрібніша пташня аж заходилася від шебету. Зяблики, синички, щиглики та посмітюшки скакали, спорхували з гілки на гілку і ластівки ширяли у всіх напрямках. Настрій невисловленої краси спливав на людину, що стояла там, де жолобцева гряда спадала стрімко до Дніпра. Серед цієї мальовничої картини стояв сімдесятилітній пустельник, високий муж з суворим лицем та великим руками вояка. На ньому був довгий, темний із грубого сукна кобеняк та висока смушева шапка, тугі шкіряні чреві, які носять мандрівні київські купці на довгі подорожі. З-під поростиненого кобеняка видно було рубець грубої сорочки, а на ній малий мосяжний хрестик. Довгу хвилину вдивлявся пустильник у задумі на величний краєвид, від якого так і несло чаром безлюддя. Опісля, наче в церкві, поклав на себе знак Христа і став бити поклони та молитися. На кінець тихою ходою подався під гранітну гряду, де при вході в печеру стояв глечик молока та ячмінний корж, сів і почав їсти. З позаскелі вибігла біла коза і стала скубати дідуся за рукав. Він усміхнувся, допив молоко з глечика, останок коржа покришив у пальцях і подав козеняткові. Раптом підняв голову. Над скелями закружляло кілька риболовів та чайок. Видко хтось наполохав їх при воді. Від Дніпра круто стежиною підіймалися в напрямку печери дві постаті. Не було сумніву, що вони йдуть сюди, бо інших стежок тут не було. Чи це наші купці-гречники, чи такі греки? питав себе дід, але здалека годі було розібрати. А ось і вони один молодший, другий зрілий муж, обидва в одязі княжих гриднів. Довго придивлявся до них пустельник, аж раптом поблід і став з місця. З Богом прибувайте, закликав зворушеним голосом. Здоров був, дядьку, привітався молодець і припав до колін старого. Слава Всевишньому та святим його, що зберегли тебе в добрій гаразді. Довгу хвилину тримали один одного в обіймах. Перший отямився Роман і швидко заговорив до дядька. А ось це приводжу вам, дядечку, гостя. Поклоніться йому не тільки як гостеві. В очах старого заблищали сльози. Не потребую я вже клонити голови перед ніким, хіба перед Богом, бо тільки він має ще до мене право. Для світу я помер. Проте не вмерли ще в мені спомини.